Oh, I can speak English. Most már beszélhetek angolul? Fordíthatok angolra is. Okay. I'm, I'm, tired. I'm tired. Anybody else here tired? Fáradt vagyok. Van még más is, aki you know, fáradt? You know, this life, this weather. Az egész élet, az egész um, időjárás. You know, losing an hour's sleep. Egy, egy órával kevesebbet aludtunk. I'm always amazed that Jesus, you know, like got off of his deathbed. mindig bámulattal tölt el az, hogy, hogy Jézus fölkelt a halálos ágyáról. Like the, he was, he was cold. Tehát ő, ő, ő hideg volt már. He was dead. Halott volt. And he just got up. És csak úgy felkelt. I mean, I have the hardest time every morning to get out of bed. Én nekem minden reggel ö, nagy fáradtság fölkelnem. So it encourages me. Tehát ez bátorít engem. He's alive. Hogy ő él. And it all started És mindez akkor kezdődött, well, started long, long before Jesus even was born. az egész történet még jóval azelőtt kezdődött, hogy Jézus megszületett. See, God created everything that we see. Isten megteremtett mindent, amit látunk. He created man and woman. A férfit és a nőt. And he desire to be in fellowship with them. És arra vágyott, hogy velük kapcsolatban legyen, közösségben. But unfortunately there was a akadály, there was a obstacle. Obstacle, thank you. <laughs> Sajnos volt egy akadály. Magyarul én megfordítok. Okay. There was an obstacle. Tehát volt egy akadály. It wasn't always there. Ez nem volt mindig ott. But it It was there later. De később oda került. After they disobeyed. Miután az ember engedetlen volt Istennek. That, that obstacle is sin. És ezt az akadályt úgy hívják, hogy bűn. That's an obstacle for God to be in fellowship with us. És ez akadályt jelent Isten számára ö, ö, abban, hogy közösségben legyen velünk. But you know what? You notice it didn't really bother Adam and Eve very much. De hogyha észreveszitek, akkor Ádámot és Évát ez különösebben nem zavarta. Because they they went and hid. Ők elmentek és elbújtak. And that's that's the way the world is today. És ma a világ ugyani, ugyanezt teszi. The obstacle is there. They, they can't be in fellowship with God, but they really don't care. Tehát ott van ez az akadály, nem lehetnek közösségben Istennel, de igazán az embereket ez nem túlzottan érdekli. Here's the obstacle. Itt van egy hatalmas akadály. God is on the other side. Isten ott áll ennek az akadálynak a másik oldalán. But men and women in our natural inclinations have even turned our back on God and on the obstacle. De manapság is a férfiak is, a nők is, az az első hajlamunk, hogy egyszerűen csak így hátat fordítsunk ennek az akadálynak, és ezzel Istennek is. It's not a problem for us. Számunkra ez nem probléma. Bible tells us that no one's looking for God. A Biblia azt mondja, hogy senki sem keresi Istent. But it's a problem for God. De Isten számára ez gondot jelent. Because over and over we see in the Bible that God is looking for us. Mert azt látjuk a Bibliában újra és újra, hogy Isten keres minket. He's looking for you. Téged is keres. He's looking for those who worship him. Keresi azokat, akik imádják és dicsőítik őt. He's looking for those who hearts are fully his. Keresi azokat, akiknek a szíve teljesen az övé. Adam, where are you? Ádám, hol vagy? He's looking for ő Adam. Keresi Ádám. <laughs> There's Adam, right there. Itt ül. <laughs> <laughs> where are you? Hol vagy? That obstacle is a problem for God. Isten számára gondot jelent ez a fal közöttünk. He had to do something about it. És neki kellett valamit tennie ennek érdekében. Because his desire was to be in fellowship with you and us. Mert az ő vágya az volt, hogy közösségben lehessen veled és velem. So he sent his son. Tehát ezért elküldte a fiát. To pay the price hogy megfizesse azt az árat, so that this obstacle could be removed. hogy ezt a falat le lehessen bontani. And the obstacle is removed. És ez meg is történt. If you trust Christ, you've, tur you've turned, Hogyha right? bízol Krisztusban, akkor odafordultál. That's what we call repentance. You turn. Ezt hívjuk megtérésnek, a bűneid megbánásának, hogy megfordulsz. But for the world that's not in Christ, they've remained with their backs to God. A világ számára pedig nem történt meg ez a, ez a megfordulás, ugyanúgy háttal állnak Istennek, mint eddig. So that's what the cross means. Ezt jelenti a kereszt. God has removed the obstacle. Hogy Isten elhárította ezt az akadályt az útból. But he didn't stay dead de ő nem maradt halott. He resurrected. Ő feltámadt. Just let's think about that last week of Jesus' life for a bit. Gondoljunk bele Jézus életének az utolsó hetébe egy kicsit. On a Sunday, he rode into Jerusalem on a donkey. Vasárnap bevonult Jeruzsálembe egy szamár hátán. He had, lived, he had led a sinless life. Ő bűntelen életet élt. He had done amazing miracles. Fantasztikus, csodálatos csodákat hajtott végre. He had given challenging speeches. Nagyon nagy kihívást intézett az emberekhez, amikor hozzájuk szólt. He had a promising future. Nagyon ö, reményteljes jövő állt előtte. Here he is riding to Jerusalem. Itt van és bevonul Jeruzsálembe. As the son of David. Mint Dávid fia. The rightful king. Aki a, a, a jog, jogos király, aki eljövendő. And people lined the streets. Hosanna! és az emberek ott álltak az út mellett és kiabálták, hogy hosanna. Which means save us now. Ami azt jelenti, hogy ments meg meg minket most. Of course they weren't thinking of the cross. Persze ők nem a keresztre gondoltak ezzel. They were thinking of the Terminator. Hanem a Terminátorra. You know? Yeah, yeah, they wanted somebody to come in and like kick the Romans out of Jerusalem. Tehát egy terminátor jellegű embert vártak, aki majd bevonul és kirúgja onnan az egész római birodalmat. He had a promising future. Ő neki reményteljes jövője volt. But about four days later, de négy nappal később, Under the cover of darkness, a sötétség leple alatt, his enemies, az ő ellenségei, who were powerful, akik hatalommal bírtak, arrested him, letartóztatták őt, they They tried him illegally. Ők egy ö, jogtalan ö, bírósági tárgyalást folytattak ellenem. All at night. Mindez az éjleple alatt. They couldn't wait till morning. Nem várhatták ki a reggel. They had to get rid of him now. És akkor meg kellett tenniük azt, hogy megszabaduljanak tőle. They sentenced him to death. Halára ítélték őt. Based on false charges. Hamis vádak alapján. False witness. Hamis tanuk, tanúbizonysága alapján. And with the help of Pilate and the Romans, és Pilátus they crucified him római birodalom hatalma segítségével ők keresztre feszítették őt. All hope is lost. Vége minden reménynek. The, the crowds, they heard him gladly, their, their hope is just dashed. Azok a tömegek, akik eddig boldogan hallgatták őt, az ő reménységük teljesen szerte foszlott. He, he was a blasphemer. Akkor ő Isten káromló volt? That's what they say. Mert ugye ezt mondják. But he did all all those good things. De tett jó dolgokat. We, we had our hopes in him. Benne bíztunk. What now? Akkor most mi legyen? The crowds scorned and mocked him. A tömegek csúfolták és gúnyolták őt. The critics accused him. A kritikusai vádolták őt. And those who are know-it-alls És azok, akik ugye azt gondolják, hogy mindent tudnak, vitatkoztak. Lehet, hát ki, ki lehetett ő? He became just a, you know, just a, a novelty to talk about. Tehát ő egy ilyen uh, újdonság, egy újdonsült téma lett, akiről lehet beszélni. But, and all of his fans, az összes rajongója they're confused. teljesen összezavarodott. His mother cries. Az ő édesanyja sírt. His disciples are scattered like az sheep without a shepherd. Tanítványai szétszélettek, mint a, a, a juhok, akiknek nincsen pásztora. Filled with fear. Nagyon féltek. Jesus is dead. Jézus meghalt. What now? Most mi legyen? Our hope was in him. Benne volt a reménységünk. But as Friday evening approaches, they take his body down. De ahogy elérkezett a péntek este, leveszik a testét a keresztről, put his body in a tomb. és egy sírba helyezik. helyezik. The drama of Thursday night and Friday are over. A csütörtök és a pénteknek a, a drámája véget ért. Saturday comes. Eljön a szombat. Day of rest. Ez ugye a pihenés napja. Rest for some. Valaki számára. Maybe the Pharisees, you know, sat back and you know, after a job well done. Talán a farizeusok jól hátradőltek, hogy szép munkát végeztünk. But for Jesus' disciples, there was no rest. De Jézus tanítványai számára egyáltalán nem volt pihenés. No peace. Nem volt megnyugvás. Depression. Depresszió. Sets in. Eltöltötte őket a csüggedés. Another day passes. Még egy nap eltelik. A full day passes. Egy teljes nap. No answers. Még mindig nincs válasz. No answers. Nincsen válasz. But then Sunday dawns. És aztán megvírad a vasárnap. So glad that Sunday came. Annyira örülök neki, hogy eljött ez a vasárnap. Uh, I imagine it was a, for some reason I imagine it was a sunny day. Valami sunny miatt arra gondolok, hogy ez biztos egy, egy nagyon szép napos reggel volt. I imagine that, that God just planned to have the, the most beautiful morning. Én arra gondolok, hogy Isten erre a célra biztos egy, egy csoda szép reggelt teremtett. Not like today. Nem olyat, mint a mai. But all of creation was rejoicing. Hanem az egész teremtett világ örvendezett. And those who could get out of bed early. És azok, akik fölbírtak korán kelni. Those who could pull themselves from the depressed slumber. Akik teljesen ebből a csügget álomból ki tudták magukat valahogy húzni. The women, right? A nők. The women. Ezek a nők voltak, az asszonyok. The women, you know, they're just like, well, what do we do? I don't know. What do we do? What do we do? I don't know. Well, let's do what we, we should do. Let's go embalm the body. Az asszonyok ugye korán fölkeltek, és, és tépelődtek, hogy most mit tegyünk, mit tegyünk. Hát tegyük azt, amit ilyenkor tenni kell, hogy elmegyünk és megkenjük a halott testet. so they make their way to the tomb. Tehát elmennek a sírhoz. Probably filled with disappointment. Valószínű, hogy telve voltak csalódással. They see the Roman soldiers. Látják a római katonákat. I wonder if they felt some anger. Talán haragot is érezhettek. I wonder. Azt gondolom, hogy lehet, hogy így volt. As they approached the tomb, there was an earthquake. És ahogy odaértek, oda mentek a sír felé, egy földrengést Fear. vettek észre, és emiatt még jobban megijedtek. Then there's an angel. És akkor ott volt egy angyal. Who like speaks in a riddle. aki <laughs> egy kicsit olyan talányosan fejezte ki magát. Why are you looking for the living among the dead? Miért keresitek a holtak közt az élőt? I love that line. Nagyon tetszik nekem ez a vers. Confusion. They're like, uh... Teljesen zavarba ejtette őket ez a kérdés. Can I call somebody for help? <laughs> Lehet telefonos segítséget kérni? Nem, nem tudom. Do you mean he's alive? Tehát most akkor azt, azt mondod, hogy ő él. They look inside the tomb. Benéznek a sírba. It's empty. Üres. But you know, I imagine they thought, well, Maybe an angel took his body away, you know? Azt gondolom, hogy talán azt gondolhatták az asszonyok, hogy egy angyal elvitte Jézus testét. Took his dead body away. Tehát a halott testet, you holt testet. Kind of like the chariot of fire taking Elijah's body. Mint ahogy Illés is ugye úgy távozott el a földről, hogy, hogy elment, tehát a, a tűzszekéren elment a teste. Maybe that's why the angel was here. Talán ezért volt itt az angyal. But maybe he's alive. De talán ő él. But if he is, where is he? De hogyha ő él, akkor hol van? Where is he? Hol van? Maybe he's calling right now. Talán hív. <laughs> where is he? Hol van? Uh, <clears throat> today I just want to say that Jesus is alive. Ma csak annyit szeretnék mondani, hogy Jézus él. And he's risen. És ő feltámad. He's risen for the insignificant among us. Ő azokért támad föl, akik jelentéktelenek közöttünk. For the faithless among us. Azokért támad fel, akik hitetlenek. For the skeptics among us. Akik skepti skeptikusak. And for the disappointed. És azok, akik csalódottak. Uh, many times I think people think that oh Christianity is just for like the faithful azt gondolom, hogy sok ember azt hiszi, hogy a kereszténység az a, az a nagy hívők számára The good guys. Azok uh, számára van a kereszténység, akik a a jó fiúk. You know, the ones who wear the white hats in the movies. Akik a, a filmekben a, a fehér kalapot viselik. But today we're going to see that Jesus shows himself to The, the most unlikely people. De ma azt fogjuk látni, hogy Jézus a legjelentéktelenebb embereknek mutatja meg magát, azoknak, akikre nem számítunk. He shows himself to the insignificant. Azok számára, akik nem bírnak nagy jelentőséggel itt a földön. Like Mary. Például Mária. Luke 8 tells us that Mary was one of the women who ministered to Jesus. A Lukács 8 azt mondja nekünk, hogy Mária volt az egyik asszony, aki szolgált Jézusnak. There's a lot of Marys. In, Van több Mária is ugye a Bibliában. And this is Mary Magdalene. Ő pedig a Magdalai Mária. And it says there in Luke 8:2 that seven demons were cast out of her. És a Lukács 8:2 azt mondja, hogy akiből hét ördög ment ki. This woman was she had a troubled past. Ennek az asszonynak nagyon durva múltja volt. Many people assume that maybe she was a woman of the city. Sokan azt feltételezik, hogy esetleg ő, hát egy, egy utcalány volt. We're not sure about that. Ezt nem tudjuk biztosra. But it's certain she had a troubled past. De az biztos, hogy nagyon nagyon durva múltja volt. Seven demons. Hét ördög. She probably had a bunch of psychological problems. Biztos nagyon sok lélektani problémája People volt. Couldn't handle her. Az emberek nem tudtak vele mit kezdeni. And they'd given up on her. És feladták vele kapcsolatban. But she met Jesus. De aztán találkozott Jézussal. And Jesus freed her. És Jézus megszabadította őt. And she began to follow him. És akkor Mária elkezdte őt követni. And serve him. És szolgálni őt. And it's to Mary that Jesus appears first. És először Jézus Máriának jelent meg. Please read John 20, 11 16. János 20, 11, 16-ot olvassuk. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amikor ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt az egyik fejtől, a másik meg láptól. Azok így szóltak hozzá, asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz, kit keresem? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá, uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, Rabuni, ami azt jelenti, mester. So here's, here's this woman. She's gone to the grave, the tomb's empty. Tehát itt van ez az asszony, elment a sírbolthoz, és üres a sír. I mean, she has no one to defend her. Nincs senki, aki megvédje őt. No one to look at for her. Nincs senki, aki őt védelmezze. Where is my Lord? Hol van az én uram? And we love the fact that Jesus says Mary. <laughs> Nagyon tetszik nekünk az, hogy Jézus rögtön a nevén szólítja, hogy Mária. Jesus know, knew her name. Jézus tudta az ő nevét. Of course you go like, well, he's God, of course. Persze, hát mondhatod erre, hogy hát ő Isten, nyilván tudta. But Jesus knows a whole lot more than Mary's name. De azt gondolom, hogy Jézus sokkal többet tud, mint Máriának a neve. Knows everything about her. Tud mindent róla. Knows about her fears. Tudja, ismeri az ő, ő félelmeit. Her insecurities. Az ő bizonytalan érzéseit. Knows everything about her. Minden tud róla. And for those who might feel like that here, insignificant. És hogyha vannak közöttetek olyanok, akik szintén így érzitek magatokat, hogy jelentéktelenek vagytok. Who am I? Ki vagyok én? You know, I have no powerful friends. Nekem nincsenek befolyásos barátaim. No one looks out after me. Senki nem gondoskodik rólam. I have no power in this world. Nincs egyáltalán semmilyen hatalmam ebben a világban. I'm weak. Gyenge vagyok. Vulnerable. Sebezhető. Jesus knows your name. Jézus tudja a te nevedet. And he knows everything about you. Tud mindent rólad. And similarly, he wants to show himself to you. És ugyanúgy, mint Máriának, neked is meg akarja mutatni magát. He wants you to recognize his voice. Azt szeretné, hogyha felismernéd a hangját. As he says your name. Ahogy ő a te nevedet ejti ki. He wants you to turn around. És azt szeretné, hogyha felé fordulnál. Jesus, Jesus is risen from the dead for the insignificant of the world. Jézus azért támad fel a halálból, hogy megjelenjen a jelentéktelen embereknek. Some of you feel like that maybe? Esetleg vannak közöttetek olyanok, akik kicsit így érzitek magatokat? And you know, we look at the, the world and you know the people that we we know in our cities and our families that we love. És körbenézünk a városban, és azokra az emberekre gondolunk a, a családunkban, vagy a körülöttünk élők közül, akiket szeretünk. And this is a message we need to to know. És ez az az üzenet, amit tudnunk kell. There's no one that's of no value to Jesus. Az, hogy nincs olyan ember, akinek ne lenne értéke Jézus számára. There's no one that is insignificant in the eyes of Jesus. Jézus szemében nincsen jelentéktelen ember. Not a child. Akár gyermekről legyen szó. Not an unborn child. Akár egy meg nem született gyermekről. Not a sinner akár egy bűnösről, vagy egy, egy mm, nehéz fiúról. Mindenki fontos Jézus számára. Those who are locked away in institutions in our culture. Azok, uh, akik a mi kultúránkban különböző intézményekben vannak bezárva. The old. Például az idősek. The sick. A betegek. The orphans az árvák. Nincsen közöttük egy sem, aki Jézus számára jelentéktelen lenne. He rose for them. Ő értük támad fel. Jesus not only rose for, the, rose for the insignificant, he also rose for the faithless or the hypocrite. Jézus nem csak az úgymond jelentéktelenek számára támad fel, hanem azok számára is, akik hitetlenek vagy akár képmutatók. Our favorite disciple Peter. A mi kedvenc tanítványunk Péter. Boasted. Dicsekedett. All these all these disciples might leave you, Jesus. Az összes tanítvány lehet, hogy el fog téged hagyni. But I'm going to be right there by your side. De én ott leszek végig melletted. You can count on me. Rám számíthatsz. I got your back. Én majd fedezlek hátulról. Right? Jesus said, Satan wants to sift you. Jézus azt mondta, hogy a, a, a sátán meg akar téged próbálni, Péter. But I prayed for you. De én imádkoztam, érted? And he says, when the by the time the rooster crows three times, you'll have denied me three times. És azt mondja neki Jézus, hogy mire a kakas háromszor megszólalt, te már, vagy mire a kakas megszólalt, te már háromszor megtagadtál engem, Péter. And it happened just like that. És tényleg így is történt. Didn't it? Ugye? You know, Peter thought it would be good to just be like a uh, James Bond or something. Péter azt gondolta, hogy talán egy ilyen James Bond-szerű figurává tud válni. Follow Jesus incognito. És kicsit úgy inkognitóban követte Jézus. Probably put a mustache and glass, you know. Lehet, hogy fölvett egy ilyen műbajuszt, és, uh, you know. és uh, mű szemüveget rakott fel, átszázta magát. And, uh, and he's following him. He's there in the high priest's courtyard. És követi Jézust, és ott van a főpapnak az udvarában. While this uh, illegal um, trial is going on. Amíg ez a teljesen törvénytelen uh, bírósági eljárás folyik. I'm sure he, he had his hand on his dagger. He was ready, ready for action. Biztos, hogy ott volt a, a tőrén, a keze, és csak várta, hogy mikor léphet akcióba. But when the servant girl, De amikor ott volt ez a szolgalány, The servant girl egy szolgáló lány says, hey, aren't you from Galilee? Don't you know Jesus? És megkérdezte tőle, hogy te nem Galileából való vagy, te nem ismered Jézust? He calls down curses on himself, like akkor gyakorlatilag káromkodva. You know, I don't think Matthew or megtagadja. Mark or Luke or John could have written what he said. Azt gondolom, hogy Máté, Márk, Lukács, János, hát inkább nem írta le, hogy you know, mit mondott. Péter erre. Ki, kisípolták a szöveget, mint a tévében. No, I don't, I don't know him. Nem, nem ismerem őt. He denies that he knew Jesus. Ő megtagadja azt, hogy ismerte Jézust. He hears the rooster crow. Hallja, hogy a kakas megszólal. He looks to the window. És oda néz az ablakhoz. He makes eye contact with Jesus. És talán felveszi a szemkontaktust Jézussal. And he's crushed. És teljesen összetörik. Just imagine. Csak képzeljétek ezt el. Just imagine if, if we <laughs> were to come in, in contact with our own hypocrisy like that. Képzeljétek el, hogy mi szembesülünk a saját képmutatásunkkal így, mint ahogy Péter ezt tette. If, we were to see our own faithlessness like that. Hogyha mi szembesülnénk ugyanígy a mi hitetlenségünkkel, mint Péter. I've blown it. Teljesen elszúrtam. you know, I ruined it. Teljesen elrontottam. <laughs> And it says he went out and he wept. És azt mondja az ige, hogy elment és zokogott. We won't read the verse, but Luke 24:34. Lukács 24:34, ezt most nem fogjuk elolvasni. And 1 Corinthians 15 5, és az első Korintus 15, 5 specifically says, konkrétan azt mondja, that Jesus appeared to Peter. hogy Jézus megjelent Péternek. Jesus knows exactly what happened. Jézus pontosan tudja, hogy mi történt. He saw it coming. Tudta, hogy mi fog történni. And he prayed for him. És imádkozott Péterért. Prayed for him. And the resurrected érte. and the resurrected Jesus appears to Peter. És a feltámadt Jézus megjelenik Péternek. To forgive him. Hogy megbocsásson neki. And to restore him. És hogy helyreállítsa őt. So Jesus has resurrected for the faithless. Tehát Jézus a hitetlenekért is feltámadt. The hypocrite. A képmutatókért. And he prays for them. És ő imádkozik értük. He also has raised to new life for the skeptics. És ő új életre kelt a skeptikusok, a kételkedők miatt is. Also in John 20 szintén a János 20-ban. 24 25, 24-25. Tamás pedig egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az urat, ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. I know uh, people who live now. Tudom, hogy a mai élő emberek think that those people who lived then azt gondolják, hogy az akkoriban élt emberek were gullible. Nagyon hiszékenyek voltak. They were simple people. Csak olyan egyszerű emberek. They just believed anything. Ők úgy mindent elhittek. But we know better now. De most már mi jobban tudjuk. We're skeptics. Mi már kételkedünk. We know how to ask the right questions. Én tudjuk, hogy mi tudjuk, hogy hogy kell jó kérdéseket feltenni. We know how to look for proof. Tudjuk azt, hogy hogy kell a bizonyítékokat megtalálni. But it seems that there were plenty of skeptics in the day of Jesus. De úgy tűnik, hogy Jézus idejében is elég sok kételkedő ember volt. Some of them in his own family. És voltak olyanok, akik ezek közül az ő családjában éltek. His own followers. Az, az saját követői között is voltak ilyenek. So you're Thomas. Just imagine. Tehát most gondolj bele, hogy te vagy Tamás. Képzeld ezt el. You've spent three years with Jesus. Három évet töltöttél Jézussal. You've seen uh, him do miracles. Láttad, hogy csodákat uh, tett. You've heard him teach. Hallottad, ahogy tanított. But your experience just wasn't private with Jesus. De a te megtapasztalásod nem volt ö, ö, privát, vagy nem csak veled történt ez. But you had great camaraderie with you know, the, the disciples, you know? Hanem mindig körülötted volt, és együtt voltál a többi tanítványjal is. You know, going camping. Elmentetek kempingezni, sátorozni. Hiking. Kirándulni. Telling stories of your childhood. A gyermekkorotokról beszéltetek helping egymásra, Each other. Segítettétek egymást. Climbing mountains. Hegyet másztatok. Serving Jesus és szolgáltátok Jézust. I would think that that that uh, Thomas would have some faith in his friends. Azt gondolnám, hogy ezek után Tamásnak kellett volna, hogy legyen egy kis hite a barátaiban. And we're talking like the resurrection, you know, day. You know, Most ugye the evening, feltámadás napjáról beszélünk, ugye estéről. Jesus already appeared to many people. Jézus már sok embernek megjelent. starting to be a buzz. Ez kell, kezdett így a hír végigmenni a városon. Jesus comes into the to the, the room where they were gathered. És Jézus bejön ebbe a, a terembe, ahol összegyűltek. Shows himself to them. Megmutatja Talks magát nekik, beszél velük. But Thomas, Thomas isn't there. Tamás viszont akkor nem volt ott. So Thomas comes back. És amikor ő visszatért, And they said, you wouldn't believe what we all saw. és akkor azt mondják nekik, hogy hát el se hiszed, hogy mit láttunk. All at once. Mindenki egyszerre beszél. So, so we, we know We know that Mary just wasn't hallucinating. Tehát tudjuk azt, hogy Mária ezek szerint nem halucinált. We know that Peter just didn't see a, you know, a vision. És Péter sem csak egy, egy álmot látott. But we all saw him hanem mi, mindannyian láttuk őt. We all talked to him. És beszéltünk vele. We all touched him. És megérintettük őt. And Thomas says, Tamás pedig azt mondja, Nah. Hát ezt nem hiszem. Come on. Hát ezt nem mondjátok. I saw him die. Hát én láttam, hogy meghalt. I saw the blood. Láttam a vért. I saw the way they beat him. Láttam, hogy megverték. I saw them put him in the tomb. És berakták a sírba. He was dead. Ő halott volt. Right? Here's the skeptic. És itt van ugye a kételkedő skeptic Thomas. Kételkedő Tamás, hitetlen Tamás. Verse 25 to 28. 25-től 28-as versig olvassuk. Vagyis 26-tól. Nyolc nap múlva ismét ben voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. So a week later. Tehát ugye ez egy héttel később történt. It's been quiet. Ugye csönd volt. Not many Jesus sightings, right? Nem volt túl sok uh, megjelenése Jézusnak ezek e közben. But again they're gathered together for prayer. És megint összegyűltek imádkozni. And this time Jesus shows up. És megint megjelent Jézus. Thomas is there. Tamás is ott volt. And he says, go ahead. Go ahead, Thomas. És akkor azt mondja Jézus, hogy na, gyere Tamás. You know, lifts up his garment, you know. Fölemeli a, a köntösét. Yeah, you, you saw, you saw the wounds. Látod a, a uh, sebeket. Now uh, feel them. Akkor most érintsd is meg őket. You believe now. Most már hiszel? This is what you Jesus he, just loves people so much. Jézus annyira szereti az embereket. It doesn't matter what kind of person you are. Nem számít, hogy milyen ember vagy. He has a way that he can communicate with you. Van mindenkivel talál módot arra, hogy hogyan kommunikáljon azzal az emberrel. And for Thomas he shows himself. Tamásnak megmutatta magát. Na? Na? And what I like about this, and we'll see also in the next uh, story as well is that Jesus knew what Thomas said when, in theory, Jesus wasn't there. Uh-huh. Tehát az tetszik nekem többek között ezzel a történettel kapcsolatban, és ez lesz a következő történetben is, hogy ugye Jézus pontosan tudta, hogy Tamás mit mondott akkor, amikor Jézus úgymond nem volt ott. How did Jesus know that? Hogy tudta Jézus ezt? You know, Maybe one of the other disciples called Jesus on the phone and said, "You wouldn't believe what Thomas just doesn't believe you." Talán az egyik egyik másik tanítvány az első eset után előkapta a mobilját és gyorsan elmondta, hogy hát Jézus el tudott képzelni, hogy Tamás mit mondott. He, he said, "Nobody who gets a spear stuck in their side is going to be alive." Azt you know? mondta, hogy hát ha valakit oldalba szúrnak egy dárdával, az biztos, hogy nem támad no. föl, vagy nem él utána. Jesus knew what Thomas said because even though they couldn't see him, He was there. Nem, Jézus azért tudta, hogy mit mondott Tamás, mert még akkor is, hogyha ők nem látták őt, ő ott volt. It's important to know. Ez nagyon fontos, hogy tudjuk. So Jesus rose for the skeptics. Tehát Jézus a kételkedők számára is feltámadt. And Jesus invites them to believe. És Jézus meghívja őket arra, hogy higgyenek. He invites them to look at the proof. Arra hívja őket, hogy nézzék meg a bizonyítékokat. Many skeptics don't want to look at the proof. Sok kételkedő nem is kíváncsi a bizonyítékokra. But those who are willing, de akik hajlandóak arra, have a chance to believe. hogy megnézzék ezeket, akkor esélyt kapnak arra, hogy higgyenek. And Jesus says that blessed are those who believe and yet not see. És Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. And fourthly, Jesus rose for the disillusioned. A negyedik pedig, hogy Jézus feltámadta a kiábrándultak számára is. It's a nice word, isn't it? Nagyon szép szó, nem? Kind of um, characterizes our culture, doesn't it? Kicsit leírja a mi kultúránkat is, nem? Luke 24 will be there. Lukács 24-ben leszünk. Our culture is that way, isn't it? Így ugyanilyen a mi kultúránk is, nem? You know, we're young and we're idealistic. We got dreams and ideas, right? Fiatalok vagyunk, idealisták, álmodozunk. We're going to change the world. Megváltoztatjuk a világot. And then we die akkor, bitter and disappointed. Amikor meghalunk, akkor keserűek vagyunk és csalódottak. I'm not saying that about you and us in Christ. Nem rólad beszélek most, vagy magamról, aki Krisztusban vagyunk. Hanem általában ebben a világban így zajlik le valakinek az élete. You know, I'm 40 now, and I know I've come face to face with the with the, the truth that I will not be able to do everything that I thought I would be able to do. Én elmúltam 40 éves, és uh, szembe kell néznem azzal a tényel, hogy nem fogok tudni mindent megtenni, amiről azt gondoltam régebben, hogy majd megteszem. You know, life is short. Mert az élet rövid. And if you don't have És hogyha nincs megváltód, akkor ez mind nagyon kiábrándító lehet. It can make you disappointed. És teljesen csalódottá tehet téged. And here we have two disciples on that very same Sunday, the first Sunday that Jesus rose from the dead. És itt van ez az első vasárnap, amikor Jézus feltámadt a halálból, és látunk két tanítványt. And they're on the way to Emmaus. És az Emmausi úton sétálnak. And they're about 10 kilometers from Emmaus. Körülbelül 10 kilométerre vannak még a várostól. Jerusalem and Emmaus are about 10 kilometers. tehát Emmaus és Jeruzsálem között a távolság 10 kilométer pontosabban. And, uh, You know, that takes a couple hours to walk. Ez ugye ö, gyalog egy néhány órába beletelik. And they're talking about all the things that happened on the weekend és azokról a dolgokról beszélnek, amelyek a hétvégén történtek. Let's go ahead and read uh, verses 17 to 21. 17-estől a 21-es versig olvassuk. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Oh, bocs. 17 to 21. Wait, did I say that right? Yeah. I did. oh, yeah. Okay. Let, let's, let's. From let's, the beginning? Um, 13? No, I'll just, I'll just Hold it. Tehát ez, később visszatérünk erre a gondolatra. So there they are, they're walking along the road, they're talking. Tehát itt van ez a két tanítvány, együtt sétálnak ezen az úton, beszélgetnek. Oh, I'm so sad. Annyira szomorú vagyok. Oh, yeah, well, I'm sadder. De én még szomorúbb. <laughs> I don't think anybody's ever been as sad as me. Azt hiszem, hogy ennél szomorúbb, mint én, soha nem volt a világon még I Mean, all our hope was wrapped up in him. Az összes reményünk benne volt. And it looked like he was the one we were waiting for. És úgy tűnt, hogy ő az, akire vártunk. And maybe burst of anger would come out. És lehet, hogy még a, a, a, a dürohamok is rájuk jönnek. Oh, the Sanhedrin. Ó, oh, az a, a zsidó nagy tanács. Pilate, he had no backbone. A Pilátusnak nem volt gerince. <laughs> Gerinctelen volt. Gerinctelen. Magyarul yeah. is mondják. Yeah, it's yeah. great. Fantastic. And then they notice that a, a person has kind of joined them. És akkor uh, észreveszik, hogy egy, egy másik uh, vándor így melléjük szeg, szegődik. And that was Jesus. Ez ugye Jézus volt. And Luke here uses something I think that we call uh, literary irony. És Lukács itt egy irodalmi iróniának nevezett eszközt használ. Because we the readers know what's funny about this. Mert like, mi olvasók tudjuk, hogy mi az ironikus vagy vicces ebben a helyzetben. We know who this person is. Mi tudjuk, hogy ki ez a harmadik vándor. But they don't. De ők nem. And it's really funny. És valójában vicces. Jesus kind of like. Jézus úgy melléjük áll, szegődik. Uh, so what are you guys talking about anyways? Hát miről beszélgettek egymással útközben? So read 17 to 21. És akkor itt olvassuk el a 17-21-es versig. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki proféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. It's just funny, isn't it? Ez vicces, ugye? You mean to tell me you, you haven't heard about Jesus? Hát nem hallottál Jézusról? Azt mondod. Jesus. Go, Tell me. Erre Jézus azt mondja, meséljetek róla egy kicsit. Tell me, what do you know? Ti mit tudtok? What do you know? Mit tudtok róla? And he lets them pour out their hearts. És akkor megengedi, hogy kiöntsék neki a szívüket. They're sad. Nagyon szomorúak. Really sad. Igen, csak szomorúak. And that one phrase, we had hoped. És akkor itt van ugye ez a kifejezés, hogy pedig mi abban reménykedtünk. Our hope was there. A mi reménységünk benne volt. then Jesus teaches them. Aztán Jézus tanítani kezdi őket. Go ahead and read from 25 to 32. 25-től 32. versig olvassuk. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták? Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? és Mózestől meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, mikor feltárta előttünk az írásokat. Now I think this story we see that Jesus definitely had a sense of humor. Ebben a történetben kétségkívül látjuk, hogy Jézusnak volt humorérzéke. You know, he wasn't the, you know, like the way they paint him, you know. Nem olyan volt, mint ahogy sokszor a festményeken ábrázolják. Én úgy gondolom, hogy ő tele volt élettel. És ő itt egy kicsit törbe csalja a barátait. Hú. And then he disappears. És aztán eltűnik. He teaches them. Tanítja őket. He lets them pour out their hearts. Engedi, hogy kiöntsék a szívét neki. He breaks bread with them. megtöri a kenyeret velük. And they, they recognize him. És akkor erre megnyílik a szemük, maybe felismerik they, őt. Maybe they saw his hands. Lehet, hogy látták a kezét. Or maybe There was just something really familiar with the way he broke bread. Lehet, hogy úgy valami úgy, úgy ismerősnek tűnt azzal kapcsolatban, ahogy megtörte a kenyeret. The way he prayed, we, we've seen that before. Ahogyan ő imádkozott, hogy ezt mi már láttuk valahol. They said, Jesus! És akkor rájönnek, hogy Jézus. Poof, he's gone. És kész, eltűnik. Uh, now they're even more confused, Most right? már teljesen össze vannak But zavarodva. They're filled with wonder. De mégis csodálattal voltak tele. And they've been taught from the scriptures that what happened to the Messiah was actually foretold in the scriptures. És Jézus megtanította nekik az igéből, hogy az, ami vele, mint messiással történt, azt az ige már előre leírta. And what we see in the story is that sometimes we don't see Jesus in our lives because our expectations are in the wrong place. És sokszor a, a saját életünkben is azt látjuk, hogy nem vesszük észre Jézust az életünkben, mert rossz helyen keresgélünk. vagy rossz helyen vannak az elvárásaink. És ugyanígy, mint ezek a tanítványok, annak ellenére, hogy már mennyi időt eltöltöttek Jézussal. They still had this expectation that he would Kick the Romans out of Jerusalem. Még mindig az volt az elvárásuk, hogy majd ő fogja kiűzni a rómaiakat Jeruzsálemből. After all the things that Jesus said about dying and resurrection. És ezek után, után Jézus már annyi mindent elmondott a halálról, a feltámadásról, they still had a false expectation. Még mindig hamis elvárásaik voltak. And it was dashed to the rocks. És teljesen porrá zúzta ezt. Disappointment. És csalódottak lettek. But Jesus comes and he teaches them. De Jézus eljön és ő tanítja őket. He says, no, it's, it's okay. Azt mondja, hogy minden rendben van. This was the plan. Ez volt a terv. This was the plan. Ez volt a terv. Jesus is alive today. Jézus ma is él. He's living. Ő élő. He's not dead. Nem halott. And he's been resurrected for the insignificant. És ő a jelentéktelenek számára támad fel. For the faithless. Azok számára, akik hitetlenek. For the skeptics. Akik kételkedők for those who are disappointed. Akik csalódottak. I just want to ask you, do you see yourself in any of those categories? És csak szeretnélek megkérdezni téged is, hogy, hogy te látod magadat valamelyik csoportban? I think there's a lot more categories than Azt gondolom, hogy még ennél sokkal több kategóriát felsorolhatnánk. But I think this last one really spoke to me. De azt gondolom, hogy ez az utolsó, ez tényleg nagyon szólt hozzám. Because life is, is uh, many times tough. Azért, mert az élet nagyon sokszor kemény. Sok olyan dolog történik az életünkben, amit nem értünk. Uh, És ugyanúgy, mint ezek a tanítványok, csak nézünk, hogy most mi történt. My hope was in this. Itt volt, ebben volt a reménységem. This is what I prayed for. Ezért imádkoztam. This is what I asked God for. Ezért kértem Istent. And I was sure of his leading. És biztos voltam benne, hogy ő vezet ebben a dologban where is he? Akkor most hol van ő? Where is he? Hol van ő? And the answer is, És a válasz he hasn't left you at all. az, hogy ő egyáltalán nem hagyott el téged. Just like these disciples, just because you don't see Jesus. Ugyanúgy, mint a tanítványok, csak azért, mert ők nem látták Jézust. Doesn't mean he's not there. Az nem jelentette azt, hogy ő nem is volt ott velük. He's there. Ő ott volt. And he wants to he wants to reveal himself és szeretné megmutatni magát. He wants to change you. Szeretne megváltoztatni téged. And How much different was their trip back to Jerusalem that evening? És mennyivel más lehetett ennek a két tanítványnak az útja vissza Jeruzsálem felé azon az estén? You know, the trip, the trip from Jerusalem might have taken four hours, you Lehet, know, hogy a Jeruzsálemből Emmausba vezető út mondjuk négy órán keresztül tartott. You know, if they were Hungarians, they would have to stop and eat salami and ha magyarok voltak, akkor megálltak szalámizni közben. But they, they weren't Hungarians, they were Jews, they De persze nem, salami. nem voltak magyarok, hanem zsidók voltak, tehát nem is ettek szalámit. But they would probably stop and, and like, you know, sit down on a rock, just... De megálltak útközben jó néhányszor, leültek egy sziklára és búslakodtak. But then Jesus shows up. Akkor aztán megjelenik Jézus. And for a moment they saw him, for a moment. És csak egy pillanatig látták őt. I bet the trip back to Jerusalem was like, half the time. Valószínű, hogy a Jeruzsálembe visszafelé vezető csak körülbelül fele annyi ideig on, tartott. We gotta, we gotta tell Gyere the már, menjünk, menjünk már, mondjuk el a többieknek, hogy mi like, történt. Pinch me. Gyere, csíp meg! Did you see what I saw? Te tényleg te is azt láttad, yeah, amit én yeah. láttam? Go, igen, hurry, igen, igen, igen. Na gyere, akkor siessünk már. És az ő életük teljesen megváltozik. And that's one of the things. That's just one of the things that the resurrection means to me today. Ez az egyik dolog, amit a feltámadás jelent nekem ma. Ez az egyik. If you're skeptic, hogyha kételkedő vagy, Jesus says, Touch my hands. You know? Jézus azt mondja, look at, hogy look at the proof. érintsd meg a kezeimet, you know? nézd meg a bizonyítékot. If you feel insignificant, Jesus says, I know your name. Hogyha jelentéknek érzed magad, akkor Jézus azt mondja, hogy én tudom a te nevedet. If you've been unfaithful, hogyha hűtlen voltál, Oh, I doubt anybody in here has been Persze, hát ez right? kizár dolog, hogy itt bárki is közülünk <laughs> hűtlen lett volna az Úrhoz. I mean, I mean, you're just like, you, you're just like your pastor. Mivel, hogy ti ugyanolyanok vagytok, mint a lelki pásztorotok. Faithful to the end kitartotok hűségesen a végéig. Right? No. I, nem, nem. I know you're just like me. Tudom, hogy olyanok vagytok, mint én. You've, you've had moments of failure. Hogy mindannyian vagyunk, hogy elbukunk és, és kudarcot vallunk. But Jesus wants to meet with you personally, privately. De Jézus veled személyesen, egyen-egyenként szeretne találkozni. He wants to convince you of your forgiveness. És szeretné, hogyha meggyőzhetne téged arról, hogy ő megbocsájtott neked. He wants to restore you. És helyreállíthatná az életedet. But maybe you like these two guys on the road to Emmaus. De talán olyanok voltatok, vagy vagytok, mint ez a két vándor az úton. I wonder if they went back to Emmaus because they just gave up. I Lehet, thought about that this week. ezen a héten azon gondolkodtam, hogy talán azért mentek vissza Emmausba, mert teljesen feladták a harcot. I'm out of here. Hát én, én nem elmentem. We gave, a, we gave three years to this Jesus guy. Három évet adtunk ennek a Jézus fiúnak. And he couldn't even give an answer to those who were accusing him. És még válaszolni se tudott azoknak, akik vádolták őt. We saw him do all those powerful miracles. He, he couldn't he couldn't have even called an angel to his side to protect him. És láttuk azt, hogy milyen csodákat tett az életében, és akkor, amikor ez zajlott, akkor egy, még egy angyalt se tudott maga mellé hívni, hogy megmentse. I'm out of here. Hát én innen elmentem, kész. Disappointment, disillusionment. Teljes kiábrándultság és csalódottság, keserűség. But there's Jesus. De ott van Jézus. Letting them pour out their hearts. Engedi, hogy kiöntsék neki a szívüket. Teaching them tanítja őket, és megjeleníti magát nekik. In a very special way. Egy nagyon különleges módon. Hú, és kész, elmentem. So where's Jesus? Tehát hol van Jézus? He's with you. Veled van. He rose from the grave to be with you. Feltámadt a sírból azért, hogy veled lehessen. Because like I said, that's the that's God's purpose in history. Azért, mert ahogy már ezt eddig is elmondtam, ez Isten célja a történelem során. That he would be with you. Hogy veled legyen. That he would have a people. Hogy legyen egy népe. And that his people would have a God. És a népének pedig legyen egy Istene. And with the cross he got rid of the obstacle. És a keresztel ö, lebontotta ezt a falat. And he rose again. És ő feltámadt. So that not even death would separate you hogy from még him. a halál se válasszon el titeket egymástól. This is the good news of Easter. És ez a húsvétnak a jó híre. I mean, this is good news. Én azt gondolom, hogy ez tényleg jó It's hír. Great news. Ez csodálatos hír. And we ought to stand up and sing some more. És azt gondolom, ez emiatt föl kéne állnunk és énekelnünk még egy párat. Amen. Amen. And we, we are. És igen, ez lesz. We are in just a second. Egy perc múlva. Uh, but just let me say that while we sing, the, the, the, the bread and the